Sura 70. Al-Ma'arij Stepeni Meka 44 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi' Neko je zatražio da se kazna izvrši. Lil kafirina lejsa lahu dafi' Nad nevjernicima niko ne može spriječiti. Min Allahi ma'arij Da to Allah, gospodar nebesa, ne učini. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة K njemu se penju meleki i džibril u danu koji 50.000 godina traje. فاصبر صبرا جميلا Zato ti budi strpljiv, ne jadikujući. Innahum yarawnahu ba'ida. Oni misle da se dogoditi neće. Wa narahu qariba. A mi znamo da sigurno hoće. Yawma takunu samau Onoga dana kada nebo bude kao talog od zeitina وتكون الجبال كالعهن a brda kao vuna šarena, ولا يسأل حميم حميما kada bližnji neće bližnjega ništa pitati. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Iako će jedni druge vidjeti, nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga dana iskupi sinovima svojim وصاحبته وأخيه i ženom svojom i bratom svojim وفصيلته التي تؤويه i porodicom svojom koja ga štiti ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه i svima ostalima na zemlji, samo da se izbavi. كلا إنها لظى Nikada. Ona će buktinja sama biti, نزاعة للشوى koja će udove čupati, تدعو من أدبر وتولى zvaće onoga koje glavu okretao i izbjegavao, وجمع فأوعى izgrtao i skrivao. إن الإنسان خلق هلوعا Čovjek je u istinu stvoren malodušan. إذا مسه الشر جزوعا Kada ga nevolja snađe, brižan je. وإذا مسه الخير منوعا A kada mu je dobro, nepristupačan je, إلا المصلين osim vjernika. Allazina hum ala salatihim daimun. koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. i oni u čijim imecima bude određen dio, للسائل والمحروم za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi, والذين يصدقون بيوم الدين i oni koji u onaj svijet budu vjerovali, والذين هم من عذاب ربهم مشفقون I oni koji od kazne gospodara svoga budu strahovali. Inna azaba rabbihim gajru ma'mun. A od kazne gospodara svoga niko nije siguran. والذين هم لفروجهم حافظون i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali. Illa ala azvađihim au ma malakat aimanuhum fa innahum gajru malumin. i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون A oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون I oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali. والذين هم على صلاتهم يحافظون I oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali. أولئك في جنات مكرمون Oni će u džennetskim bašćama biti počašćeni. فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا كِبَلَكَ مُهْطِعِينَ Zašto se nevjernici prema tebi žure? عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ S desna i s lijeva u gomilama. A yatma'u kullu mri'im minhum an yudkhala jannata na'im. Kako svaki od njih žudi da u džennet uživanja uđe. Kalla Inna khalaqnahum mimma ja'lamun Nikada. Mi ih stvaramo, od čega oni znaju. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون I ja se kunem gospodarom istoka i zapada da ih možemo. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين Boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne može spriječiti. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Zato ih ostavi, neka se napričaju i nazabavljaju, dok dan kojim im se prijeti ne dočekaju.